sila na nga po ni Idol. Eh. At saka Tita Sena, parang hindi naman po ako yung mga model material na yan. Alam ko naman po kasi na hindi ako maganda. Eh. At sino mong may sabi sa'yo hindi ka maganda? Halika na. Halika! Sa mga nagsabi sa'yo hindi ka maganda? Napaka-insecure naman ng babae niya. Alam mo, naalala ko ang mama mo sa'yo. Kaya lang, hindi kayo magkamukha. Alam ko po. Kaya nga po nagtataka ako pag sinasabi nilang magkamukha kami ni nanay. Magkaiba naman kasi kayo ng ganda yung sa'yo, it's somewhere there. Nakatago. Parang tinatago. Tita, matagal na po akong ganito. Hindi na ba pwede magbago? Hindi na ba pwede magiba? May labang ka, Patsyot. Mukhang tapos na po agad yung laban eh. Talo na agad. Talo na agad? Hindi pa nagsisimula ang laban. E-effect po kaya sa akin yung powers nyo? Mas lalong e-effect yan kung magjo-joint forces tayo. So, are you in? Or are you out? Ayan! Ang dami-dami ko ideas! Ganyan. Matthias, be wondering. oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you, you're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Binibining kay ganda, lumapit ka sa akin at Papadama ko sa'yo kung paano ah, maging reyna Parang nasa mga alamat na kailangan pa ng unan Ikaw magsisilbing tantayan Mala para isa parang bantayan Huwag mo pansinin ka nilang bulungan Inat at naruto ang datingan Kapag ikaw kasama ko Kasalan tanging hantungan Oh binibili Just touch my body Don't need nobody else but you You're my one and only Ibang babae ay Di kayang sumabay Dampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay Yeah, yeah, di ko kalain na Malapit na lumapat ang mga labi natin Dalawa na sa kamala pala ang pain Bigla mo kinain ang sanas ni Calvin Eve Ha, matulog ka pa sa mantik Ka, luka ugain natin ang kamala Languyin pababa papunta sa isla O ba't bigla na lang tumakbo wala naman bagyo Huwag ka na muna lumayo Sa'yo lang ako babayo Oh beanie Just touch my body Don't need nobody else but you You're my one and only Ibang babae ay Di kayang sumabay Dampi ng labi mo Ang lagi kong inihintay Y'all already know. Minus Records. Oh, beanie, beanie. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng labi mo and lagi kong hinihintay.